Jimat punya cerita dengan judul Sing Nunggu Ora Trimo kiriman dari Gaib Sasmita. wancine wis ngancik mangsa ketiga angin tumiyup alon langit sumilak tanpa mendung ing papan bawira wetan dusun akeh bocah sing padha ngulukake layangan Apan bawira wetan dusun kuwi katelah ora-ora bunder masril kalebu salah sijining bocah sing seneng ngulukake layangan ing ora-ora bunder kono sawijining sore Masril nangis kepiyir ora genah apa sekape Kamto bapak bingung apa meneh nganti meh surup Masril isih nangis wae ditakoni ora gelem wangsulan keporo malah saya seru penangisi Masril kuwi bocah umur limang tahun awak ilmu nyenengake yen awan dolanan lumprah karo kanca-kancane mergo bingung kanto enggal nggawa Masril menyang Pak Mantri Budi. Tekan omahe Pak Mantri Masril rada mendu anggone nangis. Awet dheweke diwenehi manggis dening Bulastri garwane Pak Mantri Budi. kenapa-napa. Niki namung keselen mawon. Mulane rewel lan awake rada mriyang. Niki kula sukane vitamin kali obat penenang. Mangkin jenengan inumaken nggih. Tak terus tilem bocahe. Mangkono ujare Pak Mantri Budi. Mangke yen boten wonten ewah utawi malah tambah sakit, jenengan tindak mriki malih nggih. Nggih, matur suwun Pak Mantri. Sakwise ngijoli tukon obat lan vitamin, kamto bali karo gendong Masri. Tekan omah Masri isih ayem bayi, mangan manggis paringane Bulastri. Sakwise kuwi uga manut wae diombeni obat. Ora nganti seprapat jam, Masri wis mlipus turu kepati. Kamto dadi ayem pikirane. wusanane kanto uga keturon ing kursi dawa cedhak papane masri dulu Baskara jam 10 bengi Kamto kaget. Awit krungu Masrin bengok sakayangi lan banjur nangis meneh. Masrin nyekel perangan titite. sambate Masri tititku lengayu Ngendi sing lara le? Masri lenggal galem celanane. kamtolanatun bujune kaget banget kepiye ora kaget titite masril aboh bedeteng mangar-mangar kaya arep pecah tinggal jenggal digonyang menenggone Pak Mantri ayo ya, Bu. Kanto inggal gendong Masril menyang omai Pak Mantri Budi. Tekan omai Pak Mantri enggal wai Masril diperiksa. Nanging Pak Mantri Budi katon gedek-gedek awit nempo aki sebab binio ya titite Masril kok abuh. Mantri Budi judek. Niki kula suntik kersane mboten sakit. Mangke terus dikompres mawon nganggi banyu manget-manget. Yen mboten wonten ewa-ewan binjang-injang dipun bekto dhateng rumah sakit mawon nggih, Pak. Kernahe Pak Mantri Budi. Sakwise disuntik Masril ora nangis meneh. Mbok menawa larane wis suda. Kanto enggal gendong Masril gawa mulih. Anggone mlaku alon-alon supaya Masril ora kelaran. Tekan ngomah titite Masril banjur dikompres banyu anget. Masril katon turu meneh nanging titite durung kempes. Jam siji wengi Masril tangi karo bengok-bengok sambat kelaran. Atun lan kanton jenggirat gupuh arep nulungi Masril. Masril gulung kuming katone lorone wis ora bisa dipetenan. Atun yo melu nangis ora tega weruh anake gulung kuming kelaran. nanging ngatun yo ora bisa apa-apa. apa tak takok ni nenggu mbah sumo bayi yo bu mbah sumo kui sak mene wong tua sing wicaksono kejopo kui ugo ngerti bab dunyo alus utawa alaming lelembut senajan wis sepuh mbah sumo isih gagah wong entengan digugah dining kanto inggal tangilan gegancangan. moro menyang omai kanto mbah sumo grayang sirai masril tangane rodok gemeter Wola bali ambekan landung Karo ndermimil ngerapal embu hopo Mbok menawa ngerapal jopo montro Sakwi sekwi masri lerem Anggone nangis mungkarin bengungung Orang bengok lan gulung kuming kaya mau Mau awan anakmu kidulan yang ngendi to Pita konimba sumo karo nyobono to ambekan Sing rodok ngangsur ngumbulake layangan tenororo bunder mbah oh mangkono saiki uga kowe golek sarana lan ninggal menyang ora bunder kondo marang sing nunggu ora bunder yen anakmu ora jarak nggone tumindak kang tundone gawe nesune lelembut sing ana kana kula kedah kados pundi mbah sakwise dijrentrehke dening Mbah Suma apa wae slanane Kamto enggal golek Srana kuwi mau banjur mlaku bener tumuju Roro bunder malah Mbah Suma kandha kalamun mengko bakal ana sasmita mulane batin kudu wening tenan amprih bisa nampa sasmita kuwi mau awet tekane sasmita kadang kala lembut prasasa ora bisa dirasa nanging uga sasmito sasmita sing agalan kanthi gampang ditompo dening nalar sing adhedhasar panca indra ora-ora bunder kuwi sawijining lemah ombo sing ana sak pategalan papane ing sisih wetane bisa karang lor miturut ceritane para sesepuh rumuhun papan kono nate dinggo ngubur wong londo uga nate kanggo ngubur jaran sing jarene ditujaran sebaine. Kuwi mung crita turun temurun sing diceritake kanthi risan durung genah beneri. Ora-ora kuwi wujude pancen bunder, mula diarani ora-ora bunder. Ora ana wong sing wani ngogreh-ogreh ora-ora kuwi. awit biyen ana sing wani nyoba maculi karepe arep ngolah kanthi nanduri lemah ora-ora kuwi nanging nalika bali mulih tekan omah banjur mati ora genah jalarane Rai wis lingsir wengi. Hawane kekes. Tamto wis nunggu sila ana tengah ora-ora bunder. Deweke umak umik ngrapal mantra sing wis diwarai dening Basoma. Sawise rampung gone ngrapal dumadan ana swara cumetor kaya mercon bedos ing iring kidul sinar tan keluk tipis metu saka lemah nanging mung sakecrapan. kecelapan Mbok menawa kuwi sasmita kalamun jawe kanto ditampa dening sing baureksa utawa sing nunggu ora-ora bunder. Gitoke kanto merinding. Nanging mung sedelok dheweke eling yen kudu inggal bali muli. Mbah Sumo isih munggu ana omahe kanto. Ngerti klendange kanto Mbah Sumo mesem. Kanto enggal cerita apa sing kedadian ing ora-ora bunder. Mbah Sumo mantuk-mantuk. mantuk mantuk Sauntara kuik masril isih bisa turu maneh. Titite sithik boko sithik abuhi susut. Kanto katon lega. Semono guatun Mbah Sumora bali mulih nganti isuk ngancane keluargane Kanto. Padha wedangan lan jejajongan. esuke Masril wis paras wiris. Kantolan atun isih penasaran Neo Masril kok bisa nemai lelakon kaya mangkono. Mulane Kanto banjur nelesih apa sing ditindakake Masril ing ora-ora bunder nalika ngumbulake layangan. Kowe wingi ngopo wae ana ing ora-ora bunder? Nggih mulake layangan to, Pak. kelayangan tok ora ngopo-ngopo liyane kanto durung merem karuang sulane masril nggih kali uya-uyaan terus nolak mimi es jeruk sangune yudi dan mimi kulap pipi sensen gitu lororo kanto dadi bisa ngudoroso mbok menawa kanti ora sengaja tawaran jarak dening masril sing bau reksa kena uyuhe masril mulo banjur ora trimo mulane titite masril digawe abuh mbedeteng mbok menawa dipuntir karo sing mbau reksa ora-ora bunder sorene mbah somo liwat ngarep omahe kanto mbah somo mesem krungu critane kanto bab masril sing nguyuh ana sak kidule ora-ora bunder bab kuwi sak temene kalebu lumrah sing baku awake dhewe kudu tansah manepung nyembah marang panguwasa jagad iki ya kuwi Gusti Kang Maha ora kena takluk lan tunduk marang makhluk liya kalebu lelembut luwih becik maneh urip kanthi mat sinamadan ora ganggu gawe siji lan sijine mangkono ucape Mbah Sumo iki cerita kanggo jimatres jimatres kabeh bersama tim jimat